i-recap ko yung mga 16 signs kung ang boyfriend mo ay walang kwenta. Number one, lagi niyang iniisip na siya ay entitled na ikaw ay ibigay sa kanya ang katawan mo or makipag-sex ka sa kanya. Which is I do not uh, recommend and suggest kasi lugi ka dyan. Pangalawa, ang uh, lagi kanyang uh, dinidisappoint. Number three, hindi siya supportive sa goals mo at sa mga dreams mo sa buhay. Pangapat, uh, hindi kanya hinahayaang magpag-interact sa mga lalaki, lalo na sa mga kaibigan mo. Okay? Or kahit nga pinsan, eh, pinagsiselosan pa. Na ganun. Uh, hindi kanya hinahayaan na magkaroon ng interaction sa ibang lalaki. Number five, um, wala siyang interest sa mga interest mo sa buhay. Number six, kapag kasama mo na siya, tumitingin pa rin siya sa ibang babae. Number seven, ang um, nagiging, uh, ah, nagalit siya kapag ikaw ay nagiging uh, tapat sa kanya or nagiging honest ka sa kanya, hindi niya yung gusto. Okay? And number eight, uh, hindi siya nagbibigay ng effort na magkaroon kayo ng magandang uh, communication sa bawat isa. Number nine, lagi siyang lasing. Lagi siyang nasa labas, nakikipag-inuman sa kanyang barkada. Okay. Number 10, napakabihira niyang magpa, magbigay sa iyo ng affection. Uh, physical affection like uh, di, ka man, di man lang mahawakan ng kaway mo, uh, di ka man lang uh, mahalikan, <laughs> di ka man lang mahag. Okay, hindi ka man lang uh, ma, ma ano, makares man lang ma, ma, mapa-feel sa iyo na ikaw ay uh, safe or uh, ikaw ay uh, gusto niya, love niya. Walang ganun. Walang mga affection na ganun. Yan ang number 10. Number 11, ito ang talagang masama dito. Kapag nagkakaroon kayo ng argu- argument, lagi niyang uh, ah, tinataasan ka ng boses, sinisigawan ka niya, ini-intimidate ka niya sa boses niya. Ayan. Number 12, uh, ah, wala siyang uh, effort na magplano man lang ng date nyo. Okay? Number 13, uh, lagi niyang gustong masunod ang gusto niya. Okay? Uh, it's either his way or no way. No way. Hindi, hindi yan. Mga ganun. If it's not my way, then no way. Yan ang, yan ang walang kwentang boyfriend or lalaki in general. Number 14, lagi siya naghahanap ng away sa inyo. Number 15, hindi man lang siya nang magbigay ng effort na magustuhan siya ng kaibigan mo, lalo na ng pamilya mo. And uh, number 16, lagi kang troubled and uh, lagi kang nininervyos or anxious kapag kasama mo siya. Yan po ang 16 signs na may boyfriend kang walang kwenta. Sa 16 signs na yon, sa tingin mo po, nakailan yung boyfriend mo ngayon? Ayun, so thank you so much. My name is Ronaldo. This is Sudut Radio. Always believe in love and keep the flame burning. God bless you. Good night. You always take care. Again, always pray. Don't forget to pray before going to sleep, and don't forget to pray and say thanks when you wake up in the morning. Gotta go, so go. <laughs> Good night. And uh, again, God bless you all.